اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أستعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru koji jedini zaslužuje da bude obožavan. Hvala Allahu subhanahu što nas je od svih stvorenja učinio insanima a ne biljkama i hajvanima. Hvala mu što nas je od svih insana učinio muslimanima, sledenicima i pripadnicima jedine vjere koja je ispravna, koja kod Boga vrijedi i koja je karta za džennet. Hvala Allahu uzvišenom, posebno što nas je od svih muslimana učinio onima koji se pozivaju na sunnet onima koji se pozivaju na ispravan izvorni islam, molim Allaha da naš poziv i naše pozivanje bude istinito. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je u svih sunetlija okupio oko učenja vjere. Hvala Allahu što nas je počastio da od mnogobrojnih vjerskih poglavlja bavimo se najbitnijim, a to su pitanja vjerovanja. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je nadahnuo i uputio da od mnogobrojnih vreskih knjiga koje su dobre, kvalitetne, sadržajne, odabir padne na dijelo Vasitijska akida zbog njene posebnosti i velika je to blagodat na koji se Allahu ne možemo zahvaliti, nikad se ne možemo odlužiti. Molim Allaha uzvišenog da nas pomogne da ovo, ovaj ciklus i ovaj veliki projekat privedemo kraju, da nas poživi i uputi i nadahne i olakša i zaštiti da to završimo, da ovo što budemo čuli, rekli, saznali, bude dokaz za nas, ne protiv nas, na ovom i na onom svijetu. Salavat i salam na najbolje Allahu, ostvarenje Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, kojeg Allah uzvišeni posla sa istinom, sa pravom vjerom, sa uputom, kojem Allah objavi objavu i obaveza se on lično subhanahu da će je čuvati. Salavat i salam na Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame koji je rekao Kullu ummeti jedhulun al illa men eba svako od mog umeta će ući u džennet, osim onaj ko odbije. Pa su se začudili ashabi i upitali, Kine men jehta ja Rasulallah, ko je taj ko će odbiti u Allahu poslaniće, kaže, men ata'ani dehal al džennet, o men asani faqad eba, ko mi se pokori ući će u džennet, ako odbije, ko mi bude asija nepokoran, sam je odbio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poživi na Kur'anu i sunnetu, usmrti na Kur'anu i sunnetu, i proživi na Kur'anu i sunnetu i to porazumijevanju selefa ovog ummeta za koje kaže poslanik sallallahu anehi ve selleme hajru kuruni karni thumma ledine ilunehum thumma ledine ilunehum najbolji od svih pokolenja generacija je moja generacija ashabi zatim oni oni koji ih slijede zatim oni koji ih slijede pa molim Allah uzvišenog da i mi budemo od onih koji ih slijede. A zatim pred nama je dijelo Vasitijska akida od šehu l-Islama Ibn Taymiye rahimahullah koji je preselio na ahiret Allahom voljom i dozvolom 728. hijđarske godine. Živio je krajem 7. početkom 8. hijđarskog vijeka. Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će štititi i čuvati ovu vjeru od prepravljanja, iskrivljivanja, izmjene, nestanka. I Allah subhanahu wa ta'ala to radi na više načina. Od načina kako Allah čuva vjeru je to što je poslaniku nakon njegove smrti odredio nasljednike. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam al-unema, varethetu al-enbiya, učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Odredio je Allah subhanahu wa ta'ala da s vremena na vrijeme dođu ljudi koji će obnoviti Allahovu vjeru kad se ona počne gubiti, zaboravljati ili se raširi nino iskrivljivanje. Da Allah da ljude u svakom skoro stoljeću koji će odgovoriti na novo nastane novatarije i objasniti šta je to pravi put, šta je to izvorni islam, ona islam koji je od Boga i kakav je od Boga objavljen, a ne vremenom promijenjen i prepravljen. Jedan od tih ljudi je bio šehr Ustav ibn Taymiye. Rahimahullah. Čovjek koji zaslužuje, kao što radi islamski učenjaci, da se u uvodnom dijelu ili dijelu svakog komentara njegovog dijela govori o njegovoj biografiji. Ja vas savjetim umjesto toga da poslušate biografiju šeha Uslama ibn Taymiyyah, šeha Safeta, Hafidahullah, da ga Allah sačuva i pomogne, koja je dostupna i sjećam se da sam je slušao prije više od 15 godina, ili neku drugu, i da pročitate u knjizi koju sam vam preporučio da nabavite za ovo predavanje, da vidite o kome se radi i da da koju dobu uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala za njega i za one koji čuvaju Allahom obunom i dozvolom njegovu vjeru od prepravki i promjena i objašnjavaju onako, onako kako je objavljena. Kada šefnu se nam imate došao mi je čovjek, jedan od kadija iz mjesta Vasit, mjesto u Iraku, spomenuo je njegovo ime bio je hađija pa je susreo se s nama, kaže, i pričao mi je kako se tamo u tom dijelu raširile novotarije, raširili problemi, izgubila ispravna vjera. Pa me je zamolio da im napišem, nakon što je pitao pitanje koja se ga zanimala, da ih napišem, kaže, neku poslanicu koja sadrži osnove ispravne, izvorne vjere sa dokazima, pa sam to glatko, kaže, odbio, rekavši imami ovog umeta su napisani već tijela. Nema potrebe da ja pišem, što je osobina velikana, da se ne smatraju velikim i da ukazuju na one koje smatraju prečnim od sebe i da ne trče sa odgovorom onda kad nisu pitani, nego da mu bude teško što je njega pitao, što nije nekog drugog jer je već mogao. I da izbjegavaju uzimanje novih velikih emaneta. Kaže pa je rekao ne, neću otići dok mi ne napišeš. I na, navaljivao je, kaže uporno, da ja napišem. Pa kaže pa sam sjeo posle i kindi i napisao knjigu. Što govori o kakvoj se veličini radimo. I pa napisao je knjigu koja je ovo, u ovom formatu koji je predomnom sadrži 34 stranice nevelika, u kojoj su temeli ispravno vjerovanja, sa dokazima, koja je tako nadahnuto koncipirana da se ulema čudi i komentariše sa, samo redostid. I nam vam su šehovi govorili da se na osnovu knjiga Muhammed ibn Abdul Lahaba i Ibn Taymiye, pogotovo vas i tije nekih sažetaka, može pisati doktorski ili magistarski rad, menheđ njegov u pisanju tog i tog djela, zašto prvo te stvari, pa onda neke druge, zašto ovo spomene tu, ono, tamo i tako dalje. Na sjelu koje je onako bilo, sve ovaj čovjek napisao knjigu na brzinu sažetak u 34 strance. Ovu knjigu nakon njega Olema koris komentariše stalno. I dan danas savremeni učenjaci komentarišu kroz predavanja i kroz pisanje. I svako malo u oravskom svijetu izađe novi komentar na vasitijsku akidu gdje ljudi približavaju učenicima, učenjaci i narodu s to lakšim stilom, sa što više fajda izvlače i crpe iz onih kratkih rečenica koje je šehtul Islam napisao. O kakvom se tije, dijelu radi i kakvu je pometnju napravilo u novotarskim radovima, govori i priznanje jednog od protivnika ahli sunnata vol džemaata među našim sunarodnjacima, koji je studirao u Damasku i hvali se time kako je išao kod njegovog svog šeha i našao kod njega biblioteku od dvije sobe knjiga pune koje su odgovori na vasitijsku akidu. Odgovori na 34 stranice. A braćo moja šef Islam, rahimahullah, kao što ćete vidjeti kasnije i kao što ćete čitati ako Bog da kući, kroz čitanje ovog dijela, ovog sažetka, nije napisao ništa, a da nije to podkrijepio prije svega ajetima iz Allahove knjige ili hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.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 Do sudnjeg dana. Radi Allahu anhum radu anhu. Allah je s njima zadovoljan i oni su zadovoljni s njim. Hoćeš Allahovo zadovoljstvo, vjeruj onako kako su vjerovali ashabi. Primjenjuj onako kako su primjenjivali ashabi. Razumi onako kako su razumijevali ashabi. Ponašaj se onako kako su ponašali ashabi dobit ćeš ono što su dobili ashabi, obećanje i pečat da je Allah s njima zadovoljan i nagradu koju Allah obećava, Allah neće dužan ostati nikom. Tako da onaj ko odgovara na mesele koje su dokazane Kur'anom i sunnetom i vjerovanjem ashaba i izmama ovog ummeta, taj da je svjestan šta govori to bi bilo jako krupna stvar. Jer suština njegovog stanja je da on odgovara Allah, da on odgovara poslaniku, da on odgovara sahabima, da kaže ja sam nešto shvatio ili promijenio, nadogradio, dotjerao, našminkao, u odnosu na ono što je izvorno objavljeno. I to je suština svake novotarije. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio vjeru. Poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i dao mu primjernu generaciju kao primjer drugima da je on odgoji i da se na nju ugledaju ostala pokoljenja. I za njih kaže poslanik sallam da su oni najbolji. Dođu ljudi koji su nakaradnu vjeru shvatili iz ovog ili razloga i kažu ashabi su bili pokorniji, a mi smo pametni i razumni. I ovom će biti ako Bog da govora o budućnosti puno i odgovora na ovu rečenicu i šta sve ona sadrži. Počinje šehu Islamovu poslanicu sa dovom. Sa dovom na kojoj je neki potrošaj vers ili dva da je protumačen. Jer u sebi sadrži i ajet i još neke druge stvari. Kaže, alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi li yudhirahu ala dini kullihi wa kefa billahi shahida. Sva hvala i zahvala, alhamd. A o tome ćemo ako Bog da govori četvrtlo kad budemo radili nakon Huđurat Fatihu. Sva hvala i sva zahvala pripadaju samo Allahu. Na čemu? Zbog čega? Ko zna? Molim? što je savršen. Šta ste rekao? Ne, ne, zbog čega Allah zahvali, zasluži hvalu i zahvalu, to pitam. Ne, ne, zbog čega se šejh zahvali Allah. Molim? Šta je sve? Šta znači sve? Pa šta zaslužuje time? Hvala ili zahvala? Kako? Allah subhanahu wa ta'ala jedine zaslužuje svu hvalu zato što je samo On savršen u svemu. I Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje svu zahvalu zato što skod On uradi, odredi, naredi, to je hajr za nas, pa je iskušenje. I zato nam je propisano kad dobijemo brola da, da kažemo alhamdulillah i kad budemo iskušani da kažemo alhamdulillah ala kulli li hal. U oba slučaje se zahvaljujemo gospodaru svjetova. Jer ako hoćemo, da ga, ako hoćemo da ga hvalimo, koju god osobinu spomenemo pojedinačno, ona je potpuna, savršena, bez mahane i samo ga hvaliti možemo. O Allahu se ne može osim superlatima govoriti. On je jedini potpuno svemu, bez mahane, bez greške. Pa je on hvalen zato što je od uvijek i za uvijek. On je hvalen zato što je savršen i opisan najljepšim osobinama i, pot, i, i naj, nazvan najljepšim imenima i opisan potpunim najljepšim osobinama. On je taj koji je hvalen zato što savršeno bez greške svim gospodari. On je taj koji je hvalen zato što savršenu vjeru i šarijet propisuje bez mahanije. On je taj koji je hvalen zato što savršenu kader određuje. S druge strane, samo on u svemu svu zahvalu zaslužuje. Obično ljudi se zahvaljuju kad neku blagodat dobiju. E odnosno na gospodara svjetova mi se zahvaljujemo njemu na svemu. Jer sve što je gospodar svjetova odredio je savršeno bez greške, što znači da je tako trebalo. I sve ide u korist nama ranije ili kasnije. Pa se Allahu zahvalije na svakoj blagodati koje ne možemo popravljati, Zahvaljujemo se na svakom iskušenju jer on je mu hajr za nas. Zahvaljujemo se na blagodati šarijeta, ko što ga hvalimo zato što ga je savršeno propisao, tako mu zahvaljujemo jer to je korist nama. Zahvaljujemo se na sudbini onakoj kakvom nas je počastio. Svaka sudbina moja i tvoja je za tebe najbolja, bolje od toga ne može, to je dijelo savršenog. Sve što te snađe u životu, Za nas je, braćo moja, bolje da smo rođeni ovdje gdje jesmo, u porodici kakvo jesmo, nego u Mekiju Medini. Jer da je tamo bolje za nas, Allah bi nam tamo dao. I mi ne smijemo pomisliti da prigovorimo Allahu što nije tam, da kažemo bolje je tamo nego ovamo. Ne. Da smo mi birali, mogli smo reći da smo se pokajali ili ne. Međutim, kad Allah propiše i stvori, on ne može pogriješiti. On je savršen. Pa sve što nam je Allah dao, i sve što nam je Allah spriječio i sve čime nas Allah počastio i sve čime nas je Allah iskušao i sve što nam je Allah zabranio i sve što nam je Allah naredio, obavezao nas ili pohvalnim učinio, na svemu tome mi nužno moramo da osjećamo zahvalnost prema Allahu. Jer on zahvalno zaslužuje, ne samo hvala. Hvala je u smislu pohvala. I sve to sadrži reči Alhamdulillah. I šeh kaže Alhamdulillah, a zatim kaže i koristi ajeti sure eh, Fetha koji je poslao rasulahu bil huda wa din al haq. Koji je? Ne kaže zato što je. Jer bi onda zahvalivao se Allahu samo na tome što je poslao poslanika. Ne kaže hvala i zahvala Allahu na svemu. Koji je poslao poslanika sa uputom i pravom vjerom? To što kaže Allah uzvišćeni huva ledi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ili uzhirahu ala din kullihi wa kefa bil Allah je taj koji je poslao poslanika svog sa uputom i pravom vjerom da je uzdigni na, svo, svakom, na, na svim drugim vjerama. Pa šeheh kaže, hvala i zahvala Allahu koji je poslao poslanika sa uputom i pravom vjerom da je uzdigne na svim vjerama, a dovoljen je Allah kao svjedok. Pa ovo obraću moja znači hvala Allahu i zahvala Allahu na svemu, a posebno što nam je poslao poslanika. Jer je to najveća blagodat. Mi smo stvoreni od Allaha s cilom. I bitno nam je, najbitnije u životu, da nas neko poduči šta je taj cilj i kako da ga ispunimo. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio vezu između sebe i stvorenja tako što je stvorio meleke i stvorio i izabrao poslanike i objavio im objave u knjigama i sunetima koji ih tumače. Pa je od velike blagodati i najveće za nas kao pojedince to što nam je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika, jednog od nas. Mušnici su prigovarali i govorili zašto nije poslao Meleka. Allah odgovara, da je poslao Meleka, opet bi ga poslao u liku čovjeka ili u vidu čovjeka, upravo zato što bi da je poslat Melek, bio je izgovor lahko njemu on Melek. On može to ispuniti, a mi ne možemo, mi smo ljudi od krvi od mjese. Nego je od blagodati prema nama to što nam je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao jednog od nas, da nam pokaže teoretski i praktično u svim situacijama, u blagostanju i u teškoći, u miru, u ratu. Kao pojedinac, kao čovjek u braku, kao progonjeni muhađir izbjeglica, kao borac, kao vladar i tako dalje. Kako se musliman ponaša? Kako se može u svim stanjima biti vrhunski musliman? I poslao ga je sa bilhuda, sa uputom, vodinil haq i pravom vjerom. Šta je uputa? Komentaršu učenjaci kažu, uputa je korisno znanje. Šta je prava vjera? Ispravno poznanje djelovanja. I nema drugog do ovoga. Svaki drugi komentar se vraća na ovo. Jer ti, brate moj, da bi bilo šta uradio, ili da bi bilo gdje stigao, hoćeš do hitne, do doma zdravlja, ne znaš put, potrebna ti je kvalitetna, korisna informacija. Bez nje nećeš tići. Bilo da ti neko kaže, odgovori na pitanje, ili da te povede on zato što on ima već tu informaciju. Međutim, osnova je ta informacija, kvalitetna i ispravna. I ako te pošalje na drugu stranu, zalutećeš. Imaš informaciju, ali nije ispravna. Pa je korisno znanje ono što je ispravnim dokazom dokazano i što prati dijela. A ispravno djelovanje je ono što je po sunetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem urađeno iskreno radi Allaha na nećemo. Tako da ovo čini vjeru. Niti je dovoljno uvjeđenje i znanje. Znam ja kako do džedneta. Znam ja kako do hitne leži sav u krvi i ne pokušava da se makne. A može. Znam kako dohitne i to će njega, to će njemu pomoći. Neće nego se traži od tebe da znaš gdje trebaš da ideš, da bi se spasio i da kreneš, da djeluješ i da pravim putem ideš i da ispravno hodiš. Jer ako budeš polako, možeš da zakasniš. I ako budeš neispravno, možeš da ne stigneš nikak. I tako dalje. Pa je Allah, kao što kaže u Koranu, poslao poslanika sa uputom, to jest ispravnim znanjem i pravom vjerom, po iskreno, po sunetu djelovanjem, da bi takvu vjerovanje uzdigao na svim drugim vjerovanjima i vjerama. I samo to je ispravno, i samo to je karta i ulaznica za džennet, i samo to je ono što će biti uzdignuto i njegovi sledbenici. Pripisivanje puku. Allah subhanahu wa ta'ala na jednom mjestu u Koranu kaže da je obaveza njemu da pomogne vjernike. Dolaze jednom šehu i kažu Allah je rekao da će pomoći. A će je pomoć? Vidi kako nismo belajena. Kaže, ne pitaj gdje je pomoć, nego pitaj gdje su vjernici pravi. I Allah obećao da će pomoći one koji se pripisuju pravom vjerovanju, nego prave vjernike. Prava vjera koja je uzdignuta s toga okazima, uzdignuta sa rezultatima na kraju nasudnjem sudnjem danu, je ona koja je izgrađena na ispravnom znanju i koju, je, koju prate ispravno djelo. Dakle, ispravno vjerovanje i ispravno djelovanje. Ovdje je temelj i osnova ispravno vjerovanje. Jer ti možeš da se znojiš, da se umaraš, da život, zdravlje, vrijeme i metak trošiš, a da to sve bude uzavut. I na dunjalku čovjek pravi nešto, a nakaradno to radi. Neće napraviti. Ako napravi, ispašće kako ne treba. Je li uložio sve? Je, sve je uložio. Je li mu koristi? Ne koristi. Džaba je sve radio. Jer nije imao ispravno ubjeđenje, ispravno znanje, ispravnu informaciju. Kako to sve radi? Drugi opet zna sve. Gdje god vidi da majstori rade, dođe i pametuje ovo vam valja, ovo vam ne valja, a na njeg se odnosi na izreka narodna, u majstora kuća oborena, nije makuo, ništa ne radi, ne popravlja. Džaba mu. Džaba mu znanje kad ne radi po njemu. Pa je prava vjera ispravno objeđenje i ispravno primjenjivanje ili rad po tom znanju. Takvo će vjeru Allah subhanahu ta'ala kao što je običao uzdignuti iznad svih drugih vjera i uzdigao je kad kaže inna dina inda Allahi islam jedina vjera koja je priznata i koristi kod Allaha je islam u men jebte gajra l'islam i dinan fa lej yukbana minha ko bude tražio vjeru pored Allaha neće mu biti primljena wa huva fil ahirati min al khasirin i bit će na ahirati od onih koji su gubitnici Tako da, zatim kaže, wa kefa billahi šahida, dovoljan je Allah kao svjedok. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, mi smo objavili vjeru i mi ćemo je čuvati. Objav. Allah kaže da je objavio vjeru koja je uputa i prava vjera i on će da je uzdigni. Allah kaže da su vjernici uspjeli, da konačni uspje i pobjeda pripada vjernicima, da će sačuvati vjernike. A mi znamo da vjernik ne živi lagodno na ovom svijetu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala također objavio na jeziku poslanika sallallahu alaihi sallam et dunja siđnul mu'mine wa džennetul kafir, dunja aluk je zatvor za vjernika, džennet za nevjernika. Allah subhanahu wa ta'ala objavio da je nas je stvorio da bi nas iskušao Allah subhanahu wa ta'ala objavio da džennet je pripremio vjernice, znači u njemu zauvijek i vječno boraviti. I mi znamo, braćo moja, da život traje koliko? Vječno. I da mojom ili tvojom smrću nije život završen, nego jedna faza završena. I ako umreš na pravoj vjeri, ti si pobjedio. Nakon što prođe kaburski život, kad se svi skupe, tad će se pokazati šta je prava vjera i ko su pravi pobjednici, kad vlast samo Allah bude imao i pravedno prema ostalima, a s milošću prema vjernicima bude sudio. Pa kad jedni uđu u džennet vječno, a drugi uđu u džehennem vječno, vidjet se da ovaj život nije bio uzalud samo vjernicima i da je pobjeda, pobjeda pripadala, pripadala vjernicima. I da je Allah vjernike sačuvao tako što im je vjeru sačuvao, kom pa je kasnije vječni život sretan dao. I da je sretan kraj pripao vjernicima. I tako dalje, i tako dane. Sve ono što je Allah obećao, pokazat će se tad. I Allah je svjedok. Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan kao svjedok za sve što kaže, što objavi, što uradi. ومن أصدق من الله قيل كو استنيتي od الله govori ko bolje od Allaha govori ko ispravnije od Allaha kazuje Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'anu kaže za poslanika Muhammeda sallallahu anehi ve seleme vama jentiku anil heva in huva illa vahyun juha. On ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje. Pa sve što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odvjere i prenese, to je objava koju je Allah naredio njemu da kaže i objavio njemu da kaže. Pa opet se na kraju vraća na onoga koji je prvi izgovorio, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Allah u Kur'anu i sunnetu opisuje sebe i govori o sebi i naređuje od sebe ljudima i džinima i zabranjuje on, niko drugi sem njega i propisuje i obećava i prijeti i radosne vijesti spominje i postiče i zastrašuje i sve što Allah subhanahu wa ta'ala kaže je istina i onaj koji je zadovoljan sa Allahom zadovoljan je s tim i to prihvata onako kako su prihvatili one za koje Allah tvrdi da je zadovoljan s njima i oni su zadovoljni s njim a ona je braćo moja koji je nezadovoljan s tim, on traži nešto novo. On bi da dorađi, da ukrašava, da potpuno nadopunji, da novotari slijedi, da mijenja ono što je izvorno. Šta fali? Od viška glava ne boli. Od viška hromozoma glava boli. Mnogi drugi stvari. Viška problema glava boli. Nije istina fali, ja sam spominjao i opet kažem, ima korisni stvari, ali ako se stave na nešto što je završeno i upotpunjeno, on ga unakazi. Kupiš novi Ferrari i skineš sa stojadina galeriju i zavariš na njega. I kad mu kažeš šta to bolan uradi, kažeš kaže šta fali, možeš metar drva ostanje. Ja normalno? Nije. Je li upotpunio, nadogradio, ukrasio ili je upropastio, nakazio? Allah subhanahu wa ta'ala je svoju vjeru upotpunio, završio. To davno ju je počeo. Kad je Adema iz dženeta zbog grijeha izveo. I prve im objave objavio. I završio je sa Muhammedom sallallahu aleyhi ve selleme. I ajet objavio da napomeni da je u potpuno vjerio, upotpunio vjeru i usavršio blagodat. I zato svako na, dalje nadograđivanje na ovo je unakažavanje, proglašavanje, belaj, nezadovoljstvo sa Allahovom odredbom i njegovim propisom. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim situacijama tokom hutbi govorio ono što i dan danas govore učenjaci i hatibi po islamskom svijetu, da je najbolji govor Allahov govor, najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da su najgore stvari novine u vjeri, najgore stvari. Je svaka novina je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava znajući šta je Allah već odredio, jer mu je tako objavio da se umet mora podijeliti. Pa kaže: "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan ko bude živio nakon vas, vidjet će mnoga razilaženja. 73 krupne partije će biti. A pod sekti koliko hoćeš. Šta da radimo? Fa'alaikum bi sunneti. Na vama je, naređujem vam. Obaveza vam je da se držite mog sunneta. Wa sunnetil hulefai rašidini al-mehdiyine min ba'di. I sunneta mojih pravednih upućenih halifa nakon mene. Ebu Bekra, Omera, Osmana, Ali, radi Allahu anhu. Vajjakum i dobro se pazite od muhdethatin umur, uvedeni stvari u vjeri. Jer svaka novina je zabuda. Svaka novina je novotarija. Najgore je stvari na jednom mjestu kaže, na drugom kaže, kad se razjeđa umet, kad ne znaš šta ćeš, uhvati se za sunnet temeseku biha, čvrsto se uhvatite, vaddu aneha bin nevajid, stisni, zagrizi, da ti ne ispadne. I pazi se novina. To je poslanički savjet za vrijeme fitne i razilaženja. Za vrijeme kad puno sekti bude. Kad svaka tvrdi da je ona prava. Kad neukog zaboli glava, ne zna šta će. Izlaz je jedan, put je jedan. Kao što je Allah u Kur'anu rekao وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّنَنِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Ovo je moj pravi put, pa ga slijedite i nemojte slijediti puteve ostali, to je stramputice, da vas odvedu od pravog puta. Jedan je pravi put. Zato šehhul islam nakon dove, koju ako Bog da kad završimo, prijećemo na uvod, kaže ovo je vjerovanje spašene, pomognute skupine. I ne poslanik sa vas najavio svašta nešta. Prije toga želim spomenuti da su ashabi bili na vjeri poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njihova vjera zato što je ona primjer kalup je sačuvana od novotarija, nema ashaba da je radio novotarija. Nisu spašeni od grijeha, ni velikih grijeha, neki među njima su radili, pa je bilo kamenovanih i bičovanih pojedinaca. Nisu spašeni od toga da se je poslanikom neko proglasi. I takvih je bilo. Da otpadne od vjeri, pojedin, i takvih je bilo. Jer to nešta ti, svi znaju da je on upropašten, da je on sam sebe laj napravio ali je Allah sačuvao da čine novotarije, da mi smatraju vjeru u neispravu, suprotno su neki. Da bi ostali primjerni, da se zna na što se vraća. I Allah je svoje mudrosti ostavio nekoliko ashaba da dožive prve novotarije, a prva i najveća novotarija u islamu je novotarija Haridžija, koju se pojavili sa idejom da protekfire Aliju i Muaviju, kasnije, kad je kulminiralo to zbog nečega što su oni smatrali kufrom. A to je uzimanje za ljudi, predstavnika da im presudi u međusobnom sporu. A to je sevap. To nije bio mali grije, to nije bio veliki grije. To je bio pro, bilo propisano djelo. Ashabi iz jedne i druge skupine se složili na tome. Pa nije Haridžija, braćo moje, onaj ko tekfiri za velike grijehe. To je nepotpuna definicija, po kojom su kasnije bili poznati. Haridžija onaj ko tekfiri za nešto što nije kufr, a on misli da je to kufr. Prva sekta i jedina sekta koju je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima nazvao imenom. Ima hadise o kaderijama i o drugima, ali nisu vjerodostojni jedina sekta na koju je imenom upozoravao. I upozoravao na neke njihove predstavnike i opisao ih, kao što je kod Buhari i Muslima i kod drugih. Neki će reći da je to nepravedno. Zato što nama kad mi upozoravamo na neke trenutno više nego na druge, kažu smo nepravedni. Zato što radimo po sunetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedina i prva novotarija kad se pojavila, ashabi su bili to. Pa Ali Jašar je Ibn Abbas da se raspravi s njima, da uspostavi dokaz prije nego dođe ono što je poslanik sam najavio. Pa prva rečenca kad dolazi Ibn Abbas, kaže dolazi vam od ashaba poslanika sallallahu a nehi veselem da vas pozovemo vjeru. Šta to znači? Najjači dokaz. Sve ostalo je bilo, se vraćamo na to. Vi nemate u lemi, vas sve je prekinuti. Vi nemate ni jednog ashaba među vama. Nakon toga se pojavljuje kaderije, izmišljaju neku stvar, a Ibn Omer i neki ashabi pojedinci su bili živi, pa su ih doživjeli. Pa kad im je spomenuto da imaju ljudi u Iraku koji govore tako i tako, a ćepidla će po pitanju znanja. Tako su opisani. Znači bavi se u detalje u neke mesele idu. Učeni. Učenici. Ali kažu, kaže, Allah ne zna stvar dok se ne dogodi. Allah sve zna. Čim se desi, on prvi zna. I detalje zna. Ali kažu, ne zna. Samim tim nije ni zapisao, nije ni, ni htio, nego ono što se desi, to je to. Pa kaže Ibn Omer radijallahu anhu, anuhuma, ako ih vidiš, prenesi im da je Ibn Omer od da se odreće, da je čisto od njih. su bili tu prisutni kao svjedoci protiv novonastalih stvari, protiv prvih pokušaja mijenjanja Allahove izvorne vjere, da je osudi. Nakon toga u doba tabina se javljaju mu'tazile, kad su se javile murđije, pa murđije kažu jedno haridže, drugo ovi kažu ma ima kari stepen između stepena, posle se javljaju šije i džehmije, a oni koji su bili na istini, koji su istinu da sahaba preuzeli, čuvali su je onako kako se ima sahabi pokazali da se vjera čuva. Ne dopustirši da se išta nije. I bili su zajedno okupljeni oko učenjaka i oko pravednih vladara koji su bili, oko vladara islamskih koji su bili postavljeni. Bili pravedni ili ne? Nakon toga se širi novotarije i biva onako kako je poslanik sallallahu anehi ve sellem najavio kad kaže pojavit će se u mom umetu ili moj umet će se podijeliti sa 73 skupine, o tome ćemo govoriti ako bude kasnije. Kaže, wa ašhadu an la ilaha in Allahu vahdahu na šarike lehu iqraran bihi wa tabhida. I svjedočim da nema drugog bojstinskog Boga sem Allaha, jedini je i nema sudruga. Potvrđujući to, prije svega dijelima, sa tevhidom, ne radeći suprotno, ne činjeći mu širka, svjedoči la inaha in Allah, da se ne obožava niko osim Allah, koji je jedini dostojen obožavanja. Svjedoči. A umet se, braćo moja, razišao po mnogim pitanjima kasnije dan danas. Ali se složio na dvije stvari. Između ostalo. Na one stvari. Ali se na ovom slažu. Da je vjera građana na la inaha in Allah, Muhammedun Rasulullah da se uvjer ulazi preko la ilaha ila Allah Muhammedur Rasulullah i da se iz vjere izlazi kad se prekrši, poništi, negira la ilaha ila Allah Muhammedur Rasulullah. I to nam je dobro. Cijela vjera se vraća na la ilaha ila Allah, ne smije se obožavati niko osim Allah. Muhammedun Rasulullah, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslan od Allaha. Ako pa to razumije, ostale će mu sve da se slaže. Ko tu ima grešku u razumijevanju, s shvatanju, imat će problema raznoraznih, kasnije ništa mu se neće u životu dobiti. Kaže, ešhedu, svjedoči. Šta znači svjedočiti? Znači biti ubijeđen. Ili znači izraziti se na osnovu onoga što znaš i u što si ubijeđen. I obavezati se da po tome radiš. Na primjer, desio se neki prekršaj, dvojice imaju tu, jednom se desio zulum, drugi je to vidio, dakle on je ubijeđen. Vidio je. Ovaj tuži, dovedu ga kod sudije, jesi li vidio, kaže nisam. Je li svjedok? Nije svjedok, ne svjedoči čak. Je li ne zna? Je li nije ubijeđen? Nije zaboravio, ima neke razlike. Dođe drugi. Ja sam vidio da je Haso husio ukro auto. Ja svjedočim, pita ga sudija, ko je Haso? Ne pojma. Ko je auto? Ne znam. Kako ćeš ti svjedočiti? On govori, on potvrđuje. On se obavezuje na posljedice. Ali on ne zna, on je ubijeđen. Svjedočenje, da bi bilo svjedočenje, mora postojati ubjeđenje, priznanje javno ispoljavanje i obavezivanje onoga što iz toga proizirazi. To je svjedočenje u arapskom jeziku, to je svjedočenje u životu i to je svjedočenje u vjeri. I zato kad kažeš da svjedočiš da nema drugog Boga sem Allaha, svjedočiš da ti Allah Bog, da se samo Allah smije i mora obožavati, da ćeš Allaha ti obožavati, nećeš sjediti skrštenih ruku. Nego ćeš činiti i badete. Ne može vjera samo u srcu biti. Ko što nije svjedočenje kod onoga što zna, neće da svjedočiti nego kad svjedočiš i čovjek islam svjedoči ubjeđenjem, primjenom, ponašanjem i izgledom. Tako se islam svjedoči. Islamskim ubjeđenjem islamskim ubjeđenjem nije do mene. Islamskim brat nije tu sad. Islamskim ubjeđenjem, islamskim primjenjivanjem, islamskim ponašanjem i islamskim izgledom. Tako čovjek svjedoči. Koliko mu fali nešto od ovoga, toliko je manjkavo njegovo svjedočenje. Ola la ilaha in Allah smo govorili kroz knjigu Tevhida detaljno i nećemo se zadržavati na ovome. Kaže, va ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ana alihi wa sahbihi wa sallame teslimem mazidu. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Allahov rob i njegov poslanik neka je na njega Allahov salavat i selam kao što stoji pojasnit ćemo ako bude. Svjedoči da je Allah poslao poslanike, dakle ne krije u sebi, ne govori ja bijelo čisto srca, nemojte mene tamo te i nego svjedoči, ispoljava, potvrđuje, po tome živi. Po tome da je Allah poslao poslanika jednog od svojih robova, ne nekog svog partnera. Jer Allah nema sudruga. Nego da pro jednog od robova, pa sve što je Allah, ovom poslanik Muhammed sam sem rob, a zatim poslanik. Kao što je rekao, sallallahu anehi ve seneme, i naredio nam da ga ne uzdižemo iznad stepena koji mu dolikuje, nego da kažemo, kare, ja zaista sam ja samo rob, i recite Allahov rob i poslanik. Međutim, svjedoči, što povezuje se na ono što proizilazi iz svjedočenja, da je Allah poslao poslanike. Čim čuješ riječ poslanik ili zaslanik, bilo koji, eto, pročitaš na vijestima i zaslanik, odmah se pitaš koga je poslao, koma je poslan i s čim je poslao. Dakle, četiri stvari, on je zaslanik, nekoga je poslao, nekome s I mi kad svjedočimo da je Muhammed sallallahu a nehi veselem poslan svim ljudima i džinima, sa vjerom od Allaha, onda se obavezujemo na primjenu te vjere. Inače nismo svedoci. I zato je značajno svedočenje Muhammed sallallahu alejhi ve sallame da mu vjeruješ ono što objavi, da mu se pokoravaš ono što naređuje i zabranjuje i da Allaha ne obožavaš osim onako kako on pojašnjava. Jer je ga Allah zbog toga i poslao ljudima da pokaže kako se vjera vjeruje, kako se vjera primjenjuje kako se po djeluje, ponaša, kako se za vjeru bori i žrtvuje, kako se vjera štiti. I zbog toga onaj ko sljedući da je Muhammed sallallahu a nehi vele sallam poslanik, on je odgovoran pred Allahom za ove stvari. I bit će pitan da li mu je vjerovao ili poslanik kaže jedno, oni kažu još ga dopune malo. Da li mu je se pokoravao naredbama i zabranama, da li Allah obožava neko kako je poslanje sa svem pokazao, kad kaže sadnu kemara i dumuni usadli i klanajte kao što vidite mene da klanjam, hudu anni ime nasike kom uzmite od mene, naučite od mene odbrede vaše, ili je nekako drugačije postupao. Pa shodno tome koliko bude u skladu sa sunnetom, sa ovim stvarima, toliko je njegovo svjedočenje ispravno i dokaz za njega, a tamo koliko čovjek odstupa, to je dokaz protiv njega kaže neka je Allahov salavat, a to je po ispravnije mišljenju kao što stoji u Buharinom sahihu, da je to Allah najbolje zna, nije samo puka dova ili blagoslov, nego da Allah spomene ga i pohvali ga u društvu njemu bliskih meleka i selam, a to je štit i spas i garancija pa je poslanica sam zaštićen od toga da pogriješi u ostavljanog poslanice i on je zaštićen od svakog zla na ovom i na onom svijetu i on uživa sad u brzah, u zagrobnom životu i će najbolji ugled na sudjem danu i najveće stepene u džennetu. Kaže na njega, na njegovu al. Al može znači sledbenici, može znači porodica, može znači svita, grupa i tako dalje. Kaže i njegove ashabe, pa kad se kaže na njegov al i na njegove ashabe i na njegove sterbenice, sterbenike, onda se al odnosi na ehl ili porodicu. Kad se kaže samo sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sallam, neke Allaho salavat na njega i na njegov al, onda u al spadaju njegova porodica, njegove ashabi i ostali sterbenici. Ovdje šeh razdvoje kaže alihi wa sahbihi na al i na ashabe pa se kaže, pa znači neka je Allah salavat na njega, na njegove ashabe, prvenstveno na njegovu porucu, jer su oni najbolji, najbliži njemu ashabi, i na ostale njegove sljedbenike. I selam svima, dakle, ovima, pa dovimo kad kažemo salavat, ovakav salavat, kad kažemo dovimo za poslanike, salasem, za porucu, za ashabe i za sebe, ukoliko smo sljedbenici. Oselime teslimen mezida, kaže dodatni selam, povećani selam, razilazi se u što je tačno ciljano ovim, da li se kaže salavat i selam kao dodatak, ili salavat i selam veliki, bilo kako bilo ne utiče na ispravnost vjerovanja i zatim kaže emma ba'd, a zatim je ova riječ emma ba'd je od sunnata u arapskom jeziku da se koristi nakon uvoda i poslani sallallahu alejhi ve selleme veselim je koristio na hutbama pogotovo i na zadnjoj hutbi, na oprostom hadisu se i tako dalje. I spominje se čak da je prvi davod, ali se nam to radio s tim da nema, kao što kaže, bio učinak vjerodostojnog dokaza, ali bilo kako bilo, znači nakon toga, to jest slijedi ono što hoću da kažem nakon ovog uvoda. Pa šeh sad nakon uvoda počinje sa poslanicom i kaže فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة Ovo je vjerovanje spašeni i potpomognuti skupine do sudnjega dana ehli sunneta i džemaata. Ehli sunneta wal džemaata. Šta je to vjerovanje spašene skupine? Kaže وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره A to je, kaže, vjerovanje u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, proživljenje nakon smrti i odredbu dobra i zla. Na ovoj rečenici ćemo, ako Bog da se detaljno zadrža sljedeće predavanje, jer šeh kaže ovo je vjerovanje, ubjeđenje skupine, ne cijelog umeta. Jer poslanik sallallahu a nehi vseleme kaže moj umet će se podijeliti na 73 skupine, svi su u vatri. Ulema tumači, svi idu ka vatri, prijeti im se zbog načina života, razumijevanja, praktikovanja vjeri. Osim jedna, Ashabi pitaju ko su ti? Pa stoje tri, riva, tri vrste rivajeta. To je džemaat, to je zajednica. To su oni koji budu na ome na čemu sam ja danas i moji ashabi. To su oni koji budu na, čemu, na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Pa je ta skupina nazvata Ehli Sunnet wal Džemaat upravo iz onog razloga kojeg sam spomenuo na početku. Kad su se pojavili Haridžije, pa ih nekoliko hiljada prihvatilo tu sektu, to vjerovanje. Kad bi neko se izjašnjavao i pitao ko si ti, odakle si, kome pripadaš, on bi rekao ja sam sa zajednicom. Nisam sa onim koji su se odvojili. Pa je u početku bila naziv eh, džema, zajednica. Za sredbenike pravog puta je samo bile dvije frakcije, istina i zabluda. Zabla se odvojila od istine i manjina bijele, pa je istina nazvana zajednicom, aludirajući na ono što je došlo u jednom od rivajeta ovog hadisa, da, su, da je to zajednica. Međutim, kad su se nabrojile, namnožile novotarije, murđije, kaderije, šije, mu'tezile, džehmije, onda se pojavila potreba da se izdvoji imenom još više, još detaljnije. Pa je rečeno da ne bi čovjek govorio ja nisam ovaj, nisam ovaj, nisam onaj, nisam onaj. Na čemu se dikare na sunnetu? Na izvornom islamu. Onako kako je objavljeno, a ne kako je promijenjeno. Kako je dodavano, oduzimano, prepravljeno. Ja sam na sunnetu i na zajednici. Pa ćemo o ovome detaljnije govoriti ako Bog da još više jer je bitno i te kako bitno. Želim samo spomenuti ovo što sam dalje namjerno citirao i preveo, a to je da naša vjera je laka. Sve dok sami sebi ne otežamo. Cijela naša akida, cijelo naše vjerovanje, sadržano u šest imanskih rukova. Fitrom ljudi je uzimaju. Neuki umiru ko su netlije. Sve dok neko ne dođe pa da mu ne pomuti nešto vezano za Allaha, za poslanike, za knjige, za meleke, za sudnji dan, za kader. Sva vjera se vraća na nešto od šest ruknova. I zato je većina muslimana su netli u svakom dobu. Jer običan narod ne ide u škole islamske, pa ako su ispravne, fali mu znanje ispravnog onoliko koliko nije naučio, a kad budu neispravne, bude spačan i sačuvan onog neispravnog, on opet bude na fitri. I vjera je lahka. I sva vjera se vraća na šest imanskih stubova. Ali su ljudi vremenom pogrešili ovde, pogrešili onda, pogrešili ovde, pogrešili onda, pa su ga kideske knjige iz godine u godinu, iz stoljeća u stoljeća sve opširnije. Ne bi se objasnilo šta je sunet po svakom od tih pitanja gdje se pojavila novotarija suprotna sunet pa bi se naglašavali iste one vjere koje su poznate prisutne u Kur'anu i Sunnetu, iste one stvari, tačke vjere, koje su prisutne u Kur'anu i Sunnetu, ništa novo. Mi ne imamo novo vjerovanje. naše vjerovanje ne evoluira. Ono je staro, originalno, sačuvano. Ne farimo galerije na nova alta. Ali moraš pojasniti kad neko pogriješi po nekom pitanju i to pitanje postane aktuelno i raširi ga, a vidiš da je pogrešio, objasniš mu šta je istina od onoga što je već prisutno u Kur'anu i Sunnetu, pa se to naglašava i uvodi i pojašnjava i vidi se gdje je taj i koliko ostupa od pravoga puta. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da naučimo ispravnu vjeru, da istinu vidimo kao istinu, da je slijedimo, da zabludu prepoznamo kao zabludu, da je se klonimo, Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naš dunjaluk, našu vjeru i naš ahiret. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči Kur'anu i sunnetu, poživi na Kur'anu i sunnetu po razmijevanju prvih generacija muslimana, usmrti na Kur'anu i sunnetu i proživi na Kur'anu i sunnetu, pa da zajedno, ako Bog da, sačuvanje džehennema uživamo u džennetu. Amin. Walhamdulillah. Amin. واعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما